أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون และบรรดาผู้ขวนขวายทำความชั่ว การตอบแทนความชั่วในความชั่วเช่นเดียวกัน ความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขา ไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้ เสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาถูกปกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดทึบชนเหล่านี้คือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون لو แล้ววันที่เราชุมนุมพวกเขาทั้งหมด แล้วเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ตั้งภาคีว่า จงอยู่ณสถานที่ของพวกเจ้า พวกเจ้าและบรรดาภาคีของพวกเจ้า แล้วเราได้แยกพวกเขาออกจากกัน และบรรดาภาคีของพวกเขากล่าวว่า ไม่ควรเลยที่พวกเจ้าจะเคารพสการะต่อเราด

ขณะนั้นทุกชีวิตจะถูกทดสอบถึงสิ่งที่กระทำไว้ก่อน และพวกเขาจะถูกนำกลับไปอย่างอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาจะหนีไปจากพวกเขา ق أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพมาจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกเจ้า หรือใครเป็นเจ้าของการได้ยินและการมองเห็น แล้วใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังการตาย และเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิตขึ้นมาแล้ว แล้วใครเป็นผู้บริหารกิจการ และพวกเขากล่าวกันว่าอัลลอฮ์ดังนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า และพวกเจ้าไม่ยำเกรงดอกหรือ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون นั่นแหละคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่แท้จริง ฉะนั้นหลังจากความจริงแล้วจะมีอะไรอีกนอกจากความหลงผิดเท่านั้น แล้วทำไมเล่าพวกเจ้าจึงถูกให้หันเหออกไปอีก เช่นนั้นแหละ ลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้า ย่อมเป็นจริงแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนว่า แน่แท้พวกเขาจะไม่ศรัทธาก ل ه ل م ن ش ر ك ا ئ ك م من ي ب د أ ا ل خ ل ق ث م ي ع ي د ه قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้า ที่เป็นผู้เริ่มแรกในการบังเกิดแล้วให้บังเกิดขึ้นอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มแรกในการให้บังเกิด และทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นทำไมพวกเจ้าจึงหันเหออกจากความจริงแล้ว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 فما لكم كيف تحكمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้า เป็นผู้ชี้ทางสู่สัจธรรมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ทรงชี้ทางสู่สัจธรรม ดังนั้นผู้ที่ชี้ทางสู่สัจธรรมย่อมสมควรยิ่งกว่าที่จะรับการปฏิบัติตาม หรือว่าผู้ที่ไม่อาจชี้แนะผู้อื่นได้ เว้นแต่จะถูกชี้แนะ ทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้น และส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใด นอกจากการนึกคิด ถ้าจริงการนึกคิดนั้นไม่อาจจะแทนความจริงได้แต่อย่างใด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 และอัลกุรอานนี้ไม่ใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เป็นการยืนยันคำพีที่มีมาก่อนและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่าง ๆ ในนั้น ไม่มีข้อสงสัยในคำพีนั้น ซึ่งมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก قل فأتوا بسورة مثله و د ع و ا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين หรือพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดเป็นผู้เรียบเรียงขึ้น จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด พวกเจ้าจงนำมาสักบทหนึ่งเดี่ยงนั้น และจงเรียกร้องผู้ที่พวกเจ้าสามารถนำมาได้นอกจากอัลลอฮ์หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين แต่ว่าพวกเขาปฏิเสธที่พวกเขายังไม่รู้มาก่อน และสัญญาร้ายยังไม่ได้มาอย่างพวกเขา เช่นนั้นแหละ บรรดาชนรุ่นก่อนจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้ว ดังนั้นจงดูเถิดว่าบั้นปลายของพวกอาธรรมนั้นเป็นอย่างไรและในหมู่พวกเขามีผู้ศรัทธาต่ออัลกุรอาน และในหมู่พวกเขามีผู้ไม่ศรัทธา และพระเจ้าของเจ้า ทรงทราบดียิ่งต่อบรรดาผู้บ่อนทำลายทั้งหลาย และถ้าพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการงานของฉันก็เป็นของฉัน และการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้า พวกเจ้าจงปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่ฉันกระทำ และฉันก็จะปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและและในหมู่พวกเขามีผู้ฟังเจ้า เจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยิน และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ และในหมู่พวกเขามีผู้มองไปอย่างเจ้า เจ้าจะชี้แนะให้คนตาบอด และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสายตาที่ใช้มองดูกระนั้นหรืออินนัลลอฮะลายซลิมุน الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างใดแต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวของพวกเขาเองและวันที่จะพวกเขพวกเขาเขมในนทม่พวกเขาจเขาจะ่เขานเวัาจนว่พในทุกเวันที่พวกเขาจะถูกพบกัน قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين และวันที่พระองค์ทรงชุมนุม พวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวในเวลากลางวัน พวกเขาทักทายซึ่งกันและกัน แน่นอนผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์ย่อมขาดทุน และพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

ดังนั้นทางกลับของพวกเขาย่อมไปสู่เรา และอัลลอฮ์จะทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและทุกประชาชาติมีศาสนาทูตถูกส่งมา ดังนั้นเมื่อศาสนาทูตของพวกเขาได้มาแล้ว กิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรม โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรม และพวกเขาจะกล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏ หากพวกเจ้าพูดจริงจ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษ และให้คุณแก่ตัวฉัน เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ สำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากำหนด เมื่อเวลาของพวกเขามาถึง พวกเขาจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าสักระยะเวลาหนึ่งไม่ได้ และจะร่นเวลาให้เร็วขึ้น ก็มิได้วจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือ หากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกเจ้าในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ทำไมพวกอาจากรเหล่านั้นจึงขอร่นเวลา أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นพวกเจ้าก็ศรัทธาต่อพระองค์กระนั้นหรือขณะนี้พวกเจ้าศรัทธาก่อนหน้านั้น พวกเจ้าเคยเย้ยหยันขอร่นเวลา แล้วมีเสียงกล่าวแก่พวกอาธรรม ว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษอันจีรังเถิดพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทน เว้นแต่สิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้เท่านั้น ูละฮักกูวะมาอันตุมบิมุอจิซีนและพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่า การลงโทษจะเกิดขึ้นจริงหรือ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแน่นอนทีเดียว ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และพวกเจ้าจะไม่สามารถรอดไปได้ لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون หากทุกชีวิตที่อาจทำที่อยู่ในแผ่นดิน จะยอมไถ่ตน แต่ก็เป็นไปไม่ได้ และพวกเขาก็จะซ่อนความเสียใจเมื่อได้เห็นการลงโทษ และจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างเที่ยงธรรม โดยพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใดอินนลลาฮิมาฟิสสมาวาติวัลอัรอัลอินนวะดัลลอฮิฮักกวะลาินอักษรุมลายลมูนเพิ่งทราบเถิดว่า แท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้พระองค์ทรงให้เป็นและให้ตาย และอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยาอยุันนาสกดจาอัตคุม موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงข้อตักเตือนจากอัลกุรอานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว และมันเป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในสวงอก และเป็นการชี้แนะทาง และก็เป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าด้วยความโปรดปรานของลอและด้วยความเมตตาของพระองค์ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าด้วยความโปรดปรานของลอและด้วยความเมตตาของพระองค์ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้ رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือ ซึ่งเครื่องยังชีพที่ลอทรงประทานให้แก่พวกเจ้า และพวกเจ้าก็ทำให้บางส่วนเป็นที่ต้องห้าม และบางส่วนเป็นที่อนุมัติจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าลอทรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้า หรือพวกเจ้าอุปโลกให้แก่อัลลอฮ์กันแน่และบรรดาผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์จะนึกคิดอย่างไรในวันประโลก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 และไม่ได้กระทำการใด ๆ เว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกเจ้า ในขณะที่พวกเจ้ากำลังง่วนอยู่ในเรื่องนั้น และจะไม่รอดพ้นจากพระผู้อภิบาลของเจ้า การกระทำใดๆ ที่มีน้ำหนักเท่าทุลีทั้งในแผ่นดินและชั้นฟ้า และที่เล็กกว่านั้น และที่ใหญ่กว่านั้น เว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้น عليهم ولا هم يحزنون พึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาคนที่อัลลอฮ์รักนั้น ไม่มีความหวาดกลัวใด ๆ แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่เสียใจคือบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามีความยำเกรงและฮุมุลบุชราฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم สำหรับพวกเขาจะรับข่าวดีและในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮ์นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم และคำพูดของพวกเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจ แท้จริงอำนาจทั้งมวลนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อัิ يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون พึงทราบเถิดว่าแท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้น เป็นของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ยิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้น จะไม่ปฏิบัติตามภาคีเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้น และพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใด นอกจากการคาดคะเน هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون พระองค์ผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนและกลางวันเพื่อจะได้มองเห็น แท้จริงดังกล่าวนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ชนที่ได้ยินอย่างแน่นอน

ในบรรดาชั้นฟ้า และที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของพระองค์ พวกเจ้าไม่มีหลักฐานใด ๆ ในการกล่าวเช่นนี้ พวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายต่อลอในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระดันหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้กล่าวเท็จต่อลอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จดอกมะตาฟิดดุนยาตุม ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ความเพลิดเพลินในโลกนี้ แล้วพวกเขาก็กลับคืนมาสู่เรา แล้วเราจะให้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอย่างหนัก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 ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون และเจ้าจงอ่านให้เขาฟังเรื่องของดบีนู เมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน หากว่าการพักอยู่ของฉันและการตักเตือนของฉัน ด้วยองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่จะพวกเจ้าแล้ว ฉันก็ขอมอบหมายแด่อัลลอฮ์เท่านั้น พวกเจ้าจงร่วมกันวางแผนของพวกเจ้า พร้อมกับบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิด แล้วอย่าให้แผนของพวกเจ้าเป็นที่ปิดบังแก่พวกเจ้า แล้วจงดำเนินการต่อชั้นทันที โดยอย่าได้ลังเลหากว่าพวกเจ้าผินหลังให้

และพวกเขาก็ปฏิเสธนัวเราได้ช่วยเขาและผู้ที่อยู่กับเขาให้รอดพ้นอยู่ในเรือ และเราได้ให้พวกเขาเป็นตัวแทนในเวลาต่อมา และเราได้ให้ผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำ ดังนั้นจงดูเถิดว่าบ้านปลายของผู้ที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไรแล ف ج ا ء و بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين หลังจากเขานัวแล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติของพวกเขา และบรรดาศาสนาทูตเหล่านั้นได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อนุ่มาก่อน เช่นนั้นแหละ เราได้ประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้นและ หลังจากพวกเหล่านั้นแล้วเราได้ส่งมูซาและฮารูนไปยังฟิรูนและบรรดาผู้นำของเขาด้วยสัญญาณทั้งหลายของเรา พวกเขาก็เย่อหยิ่งโอหัง โดยที่พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความผิดครั้นเมื่อความจริงจากเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงนี่คือมายากลอันชัดแจ้ง ق มูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าได้กล่าวร้ายต่อความจริง เมื่อมันได้มาอย่างพวกเจ้ากระนั้นหรือ นี่คือมายากลและนักมายากลนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จดอก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 จ้ามาหาเราเพื่อที่จะหันเหเราออกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นศาสนาของบรรพบุรุษของเรา และเพื่อที่ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นของเจ้าทั้งสองกระดันหรือ แล้วเราจะไม่ศรัทธาต่อเจ้าทั้งสองเป็นแน่ และฟรูนได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำมาให้ฉัน นักมายากลผู้เชี่ยวชาญทุกคน เมื่อนักมายากลมาแล้วมูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่า พวกเจ้าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้านำมาเพื่อจะโยนเถิอ اتقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين เมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้ว มูซาได้กล่าวว่า สิ่งที่พวกเจ้าได้นำมานั้นคือมายากลแท้จริง อัลลอฮ์จะทรงทำลายมัน แท้จริง อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้การงานของผู้บ่อนทำลายดีขึ้น แล้วลอทรงให้สัจธรรมยืนหยัดอยู่ด้วยคำดำรัสของพระองค์และแม้ว่ามันดาคนชั่วจะเกลียดชังก็ตาม فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ไม่มีใครศรัทธาต่อมูซา นอกจากลูกหลานบางคนจากกลุ่มชนของเขา เนื่องจากความกลัวต่อฟิรูและหัวหน้าของพวกเขาจะทำความเดือดร้อนแก่พวกเขา และถ้าจริงฟิรูนั้น เป็นผู้หญิงพยองในแผ่นดิน และแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละเมิด และมูซากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์พวกเจ้าก็จงมอบหมายต่อพระองค์หากพวกเจ้าเป็นผู้ยอมจำนวน فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين พวกเขากล่าวว่าแด่อัลลอฮ์เราขอมอบหมาย โอ้พระวิวานของเรา ได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองสำหรับกลุ่มชนผู้อาธรรมเลย และได้โปรดช่วยให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธา ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิด